Amazazpi urte dira alderdi sozialistako kiderik ez dagoela Frantziar Estatuaren gidaritzapean, baina aldak eta heldu dela dirudi. Euneko larogeiko parte hartzea izan da presidente gai hautatzeko lehen itzulian eta krisi ekonomikoarekin zein errepublikako ereduaren igadurarekin lotzen dute hori anitzek. Eskuinetik ezkerrera, ala alderantziz, Frente Nazionalak iparraldean lorturitu, Eskuinetik ezkerrera ala alderantziz Frente Nazionalak iparraldean lorturiko emaitzak kezkagarriak direla aipatzen digu Peio Etxeberrien txartek Euskal Herria baiko kideak. Bada bai gauza bat, sorpresatxak bat, eta da Frente Nazionalaren eh, emaitza, eta hor badugu kezka handi bat. Hene ustez Frente Nazionalaren emaitza ikaragarri altu horrek erakusten du badela distanena parkoziren kontrako boto bat, baina baita ere eni uste zorokorki, bai PS, bai Modem, bai UNP eta alderdi frances handi horien kontrako holdartze bat, espero dut bederen goitatzen aldugula holanderen gandik eta bereziki ikusirik meran sonen eh, emaitza nolakoa izan den, behar ba zerbait aldatuko duela arlo sozialean, arlo ekonomikoan eta ezkera erakutsiko duela ez dela dela eskuina bezala. Front de kidea den Jean-Claude Zutrere kezkaturik agertu da eskuin muturaren igoerarekin. Ba, eh, ba, Bilan aski argia da, Front de aski berria den egitura honek, eh, marka bat benditu du. 2002 eh, eta 2002 zazpigarren urteetan ezkertiar ba, ez sozialistak lorturiko maitzekin konparatuz aski La, la, non socialiste, dizon, dernières élections en 2007 ou en, ou en 2002, qui euh, mal au ventre. da Fronte Nazionalaren emaitza mine egiten du eskuin muturra euneko 18 eta euneko hogeita artean egoteak eta lehentasuna Zarkozi kanporatzea da. Presidente berriaren koloreak baino, muturreko eskuinaren igoerak kezkatu dituan hitz. Donibane loitzunen adibidez, hirugarren indarra da.